Oresto, triste el staris la nigriginta i ruinoi de la conquerita Trojo al la cielo, cae en mese de la ruin fragmentoi estis nenio audebla, crom la gracado de rabobirdoi serciantai predon. Sed sur la bordo la vivo estis vigla. La greco i chargis sia in shipoin per kestoi plenai de multe costai orcai argento tresoroi Cai valor i bestoi cae stofoi. Sur la scipo plancoi cun puscigis aroi de sclavinoi. shipo post shipo tratrancis la ondoin, cae forlasis la fremdan bordon. Ancau la arme estro Agamemno, la regio en la genero de Tantalo, velis cun siai scipoi heimen. deciaroin in li siegis cun la grecae militistoi Troion, dum ciui tiui iaroi ne vidis sian heimlandon, cae la regian palazzon en Miceno. Li proximigis al Greclando, sen diveni, che tie embuscas lin morto. L'accuso de Agamemno e Gisto iam de longe sopiris la tronon de Miceno, cae attendis favoran ocazon. Li ne partoprenis la Trojan militon, sed restis en Miceno. La malce esto de la regio devus malfermi al li eblon por acire la potenzon. Per consiloi cae flatajoi, li sterire gainis la favoron de la regino Clitemnestro, gisti ucedis cae promesis sian helpon al li. Si ne povis pardoni al sia edzo agamemno, che li oferis sian felinon ifigenio. La rusa egisto starigis ce la bordo gardistoin, cae ordonis al ili. Rigardu tre observeme la horizonton de la maro. Se vi vidos malproxime la mastoin, cae veloin de la floto de Agamemno, ec bruligu fairon. La fumo montros al mi en Miceno, che la regio revenas baldau ec flamicis la fairoi de la gardistoi, cae sendis flumon alla la cielo. Egisto en Miceno ec conis, che la decida momento proximigas. Giusta tempe avertite, Clitemnestro ornamis la palazzon por la solena accepto, cae ordonis alla la servistinoi covri la voion alla la palazzo per rugiai tapiscioi sur illi la vencoritia Agamemno pasu en sian resideion. La stigo pri la heimreveno de la regio disflugis tra la urbo. La homoi concuris antau la palazon por vidi la faman gloratan armeestron. Agamemno elcipigis caecisis la heiman teron. Ce la albor di Gio iam attendis Ciaro de granda hom amasso entusiasme salutate, la regio estis veturigata antau la palazzon de Miceno. La regino Clitemnestro ridetante iris renconte al li, cae bonvenigis lin cun hipocrita gioio. Si postulis de li, che li solene pasciu sur la tapiscio sub la tegmenton de sia palazzo. Agamemno agreable surprizite de la honorigoi, quiui estis dedicitai al li, pascis en la domon. Certe vi estas laza de la strecia voyaggio, parolis clitemnestro. Meam pretigis banadon al vi. Agamemno giois pri la prisorgado de la edzino, sequis shin, cae iris en la baneion sed appena uli demetis cun siai vestoi sian kirason, egisto cae clitemnestro jetigis sur lin, cae lin mortigis. La morto crio de la regio estis audebla antau la palazzo. La hom amasso tie collectiginta confusigis. La considere muloi consilis, che oni alvocu la tutan urbon por helpi, la colere muloi el tiris la glavoin, cae volis sen hesite getigi en la palazzon. La regio estas murdita, ili supercriis sine reciproce, egisto volas ocupi la regadon al si, ili criis, cae sturmis, cun la armiloi en la manoi, alla la palazza en ireio. Sed egisto antaudivenis la ribelon, cae bone preparis sin por la ocaso. Por liai militistoi estis facile peli la malbone armitan aron el la palazza corto, cae securigi tiel al sia mastro la regadon. Per forte egisto conqueris la tronon, cae per forte li conservis la potenzon. Li occupis la locon de la morta Agamemno, cae geedzigis cun Clitemnestro. Agamemno postlasis filon cae du felinoin. La pli agia fratino Electra timis pri la vivo de sia malgranda frato Oresto cae sendis lin secrete al parenza regio, ciu educadis lin. La pli iuna fratino estis lau caractero pli pacema ol Electra cae obeis la patrinon sen contraudiro sed al electra memorigis en la palazzo ciu angulo pri la murdo farita ie sia patro kai si vidis cun teruro egiston en la vestoi de agamemno si sencese riprocis la patrinon pri la fiago kai la patrino tractis sin kiel sclavinon neniu supposus che la magra povre vestita ino estas la felino si servis en la palazzo kiel servistino Sepiaroin regis egisto cun clitemnestro, Sepiaroin suferis electra. En la sufero cae afflicto, nur la penso pri sia frato donis forton al si. Si pensis, che oresto iu tage vengios la morton de la patro. Cai tiel passis tagoi, monatoi, cai iaroi, cai electra pli cae pli estis perdanta la esperon sed giuste tiam, ciam si dubis plei multe pri la reveno de sia frato, tra iris la urbo pordegon de Miceno maliunulo, cion oni vidis ancora uneniam en la urbo, cae cun li venis en la urbon dune conatai iunuloi. Quancam la polvo de la longa voyaggio covris iliain sandaloin, ili ne sercis ieri poson, sed iris recte alla la regio palazzo, Antau la palazzo ili haltis. La maliunulo turnis sin al unu el la iunuloi, cae parolis. Auscultu bone, Oresto, kion mi, via patro, diras al vi. Vi ne plu conas la urbon de via patro, cae via patra urbo ne plu conas vin. Cae tamen vi staras antau la domo de via fama patro, de regio Agamemno. Nun sidas en gi la impertinenta egisto, mal cun sango manoi. La momento del vengio proximigas. Iru cun pilado, por honori ce la tombo, memore vian patron, cae mi iros en la palazzon. Mi volas pretigi al vi la voion alla la regino, tiel ciel ni priparolis tion. Oresto cae Pilado, lia fidela amico egde infanezzo, obeis la nutropatron, cae iris unue alla la tombo de Agamemno. La maliuna nutropatro reincontis en la palazzo Clitemnestron. Si giuste riprocis electran, sed ciam la fremdulo aperis, si silentigis. Mi sercias la reganton, diris la nutropatro alla la regino. Mi cun havas bonan stigon por li. Regio Egisto ne estas en la burgo, respondis Clitemnestro. Sed se vi portas bonan sciigon por li, tiu case estos ancau por mi bona sciigo. Mi estas lia edzino. Mi ne scius informon pli agreablan por vi, ridetis la nutropatro, Oresto estas morta. Audinte tion, Electra elpushis desperan crion cae comensis plori. Tiom da iaroi si attendis la fraton, cae devis nun excii che li estas morta. Ciu do vengiu la patron? Clitem nestro apenau povis subigi malchargigitan espiron. Sep iaroin la timut premis sin interne, che oresto povus vengi la murdon iesia patro. Ancorau en la lasta nocto si songis, che si estas punita por la malnobla fiago pro timo si vecigis cun svit covrita frunto, sed sen cause si timis. Oresto estas morta. Racontu, racontu, si urgis avide, ciel mortis la compatinda Oresto, la unu nura filo de nia genro. Tiom ofteli estis venkinto en vet concursoi, cae festai ludoi. La lasta vet concuro al portis la pereon al li. De comence mi pensis, che li vencos anca uci foie. O resto este sia maestro pri la conducado de duradai charoi. La charoi brue movigis super la cureio, la radoi kirle levadis la polvon, cae la snufantain cevaloin covris schaumo tiel, kiel la ceterei vet concurai partoprenantoi, circau veturis ancau oresto la cel colonon, cae veturigis la ciaron rapidege reen. Tiu momente baumis la cevaloi de alia vet concuranto, cae cun pusigis cun la postsequanta ciaro, cae cun ties jungitai cevaloi. La postsequantoi ne plu povis haltigi la ciaroin, cae tial celcai ciaroi cevaloi cum kunpuŝiĝis kun plena forto, ĝis formiĝis sur la concureio terura kaj igebla bulo el ĉaroj, ĉar fragmentoj, veturigistoj kaj bestoi, Nur Oresto povis eviti la ĉarojn kaj pervipe pelis siajn ĉevalojn por ĉirkaŭveturi lastan fojon la Colonon. la cevaloi rapidae ciel sago quasau flugis antauen, sed la ciaro tusis la colonon. La radaxo disrompigis, cae oresto estis jetita de la ciaro. Dum la falo li captigis en la rimenoi, cae la cevaloi cun la rapidega ciaro trenis lin laula la gis ciam ceval zorgantai servistoi liberigis oreston el larimenoi. Tiel finigis Orestes, sancmaculita, de la proprae bestoi trenita gis morte. Post tiui vortoi electra curis el la halo, por ie povi larmi sola. Clitemnestro radiis pro gioio. Si invitis la bonan heroldon al banquedo cae ordonis che la servistoi portu mangion cae trincajon al li. La nutro patro acceptis la inviton volonte mi attendos la region, cae ripetos antauli la raporton. Ne dauros longan tempon, gis du iunai viroi al portos la urnon cun la cindro de Oresto. La regino instigis la gaston, che li prenu al si mancion de la plena i pelvoi, cae insiste demandadis lin. Cun uciu vorto de la fremdulo crescis scia sento, prisecurezzo, cae tranquilo. Intertempe consideris Electra en cascita angulo de la palazzo, ciu ancau si mortu, char nun la frato mortas. Eble si mem povus plenumi la vengion, nur se siei malfortai manoi povus levi la glavon. Dum tiui malgaiai consideroi, sia pliuna fratino surprisis sin. Si venis al si ridanta kiel felicia sun radio. Electra, si vocis, mi estis ce la tombo de nia patro, cae imagu, iu metis flor cronoin sur gin, cae sur la tombo cusis de trancita harar buclo. Gi havis la saman coloron, iel via hararo. Certe neniu alia crum oresto metis gin tien, ciu alia tie oferus buclon. Mi tiom gioias, fratinio, certe ne ancora uhodio au revidos la fraton, cae via sufero finigios confusate auscultis electra la vortoin de la fratino. Al ciu si fidu? Al si au al la fremdulo? Cai ciel aperis la buclo sur la tombo de la patro? Nova espero donis forton al si. Se Oresto estas en la urbo, tiu case proximigas la momento de la recompenso. Tial Electra ne volis timigi la fratinon per la sciigo pri fremda heroldo excitite si curis el la palazzo por circa rigardi pro Oresto. Giuste tiam iris Oresto cun Pilado al la patra domo. Electra vidis la du iunain viroin, sed post la longa disigitezzo si ne reconis la fraton. Ancau Oresto ne reconis la fratinon en la cifonitai vestoi, cae parolis al si quasau al servistino iru kai conducunin al la regino. stigu al si, che ni portas la urnon cun la cindro de Oresto al si. Nur tiu momente si rimarcis la uion, cion Oresto tenis sur mane, cae siai oculoi plenigis sin per larmoi. Care seme si ubracis la urnon, quasau si estus sia vivanta frato, cae si comencis lamenti. Iendo la vero, La frato revenis, sed li estas muta, li shangigis en cindron. Cial ne mortis mi an stata u li? La forta oresto estas morta, cae la malforta electra vivas. Cium da gioio estos en la palazzo? La mordisto i povos tranquile dormi, dum mene suffocas la suferoi. Oresto ec conis la fratinon, cae proscia doloro li ne pli longe povis shainigisin aliulo de consento superite li flustris al sci. Ne circa ubracu urnon, en gine estas la cindro de Oresto. Ciu ne? Rigardis Electra surprizite al Oresto. Cai cie li do estas entombigita? Nenie, char la vivantoi oni ne entombigas. Oresto vivas, ciu? Malfideme Electra observis la fremdulon cae Oresto montris al si la manon cun la ringo, cium li ricevis de si, ciam si secrete forconducis lin el la palazzo. Electra detale rigardis lian visagion, cae reconis che antau si staras sia frato. Superite de sovagia gioio, si ec criis laute, Oresto vivas! Li vivas! La mem gardema nutropatro audis en la palazzo la crion, cae el curis la crio de electra pli rapidigis la plenumon de la plano. Rapidu, Oresto, via bencio tempo venis, li vocis. Tiu el tiris la glavon, cae curegis en la palazzon. Electra sequis lin sen procraste. Clitem nestro staris en la palazzo, quasau sculptita el marmoro. Si audis la crion, cae ciam Oresto aperis cun la glavo, cae post sci Electra, sci ec comprenis, che sia filo venis en la palazzon ciel vengianto de la morto de sia patro. Antau la patrino, Oresto ec hesitis, sed la nutropatro cae Electra de nove ec flamigis lian crudan malamon, cae la desiron vengi la patron. Oresto levis la glavon, cae mortigis clitem nestron. Oresto ancora ustaris cun la glavo cemane, obtuse pro la terura ago, ciam egisto jetigis en la halon. Li audis extere de la servistoi la gioian sigon, che Oresto estas morta, ca li rapidis por audi la confirmigon el la buscio de la heroldo. Anstatau la morta Oresto, li vidis la mortan clitemnestron, cae iam momenton poste li renversigis traborita de la glavo de Oresto apud sci. Apena la popolo de Miceno exciis, che Oresto revenis cae vencis la morton de Agamemno, gi torrentis a rope antau la palazzon. La homoi volis saluti la filon de la heroa regio. En la pordego de la palazzo chancelis viro. Li ne perceptis la hom amason en la corto, Li svingadis la bracoin, cae defendis sin contra unevideblai terurai bildoi. La chanceligianto estis Oresto. Appena uli plenumis la agon, iam attacis lin la Erinioi, la Vengio di Hinoi, cioi persecutas ciun Sangocrimulon la flugil havai erinioi en ondantai nigrai vestoi, cae cun viperoi en la hararo circulis circa ulia capo, ili cantis al li teruran canton pri la patrin murdo, cae el iliai oculoi gutis sango. Cela equido de malfelicia oresto mutigis la popolo pro teruro. La erinioi pelis lin el la palazzo, cae persecutis lin de loco al loco. Li fugis el Miceno, cae vagadis en la lando, poste li fugis el la lando, cae vagadis en la mondo. Cie accompanis lin la terura canto de erinioi, cae plenigis lin per despero. Lia fidela amico Pilado accompanis lin sur la sufera voio. Cune ili iris al Delfo, ili demandis la oracolon pri consilo, kiel pli faciligi la turmentoin de Oresto, kiel forpeli la cruelain erinioin, cae la oracolo parolis. Iru al Taurido, cae al portu la statuon de Artemiso, kiu falis de la cielo. Oresto obeis la oracolon, cae ec voyagis cun Pilado al la malproxima lando. En taurido regis malitza regio. Ciuin fremduloin, ciuin oni captis en lia lando, li oferis al la diino Artemiso. Oresto cae Pilados ciis, cia sorto attendus ilin, tia ili cascigis dum la tagoi, cae tramigris la fremdan regiolandon nur dum nocte. En la protecto de la nocta malhelo, ili volis forporti la statuon. Bon chance ili stel iris cis la templo, sed pro ne attentema brusono, ili vecis la proxima in gardistoin. Oni captis, cae fermis ilin, cae matene oni conducis ilin alla la regio. Sen compate la regio ordonis, che oni offeru la en penetrintoin alla la diino Artemiso. Tui oni conducis la catenita in viroin alla la offer altaro. Oni devigis ilin surgenuigi, cae nudigi la nucon, cae la pastrino de Artemiso al cun acra glavo. En tiu momento Oresto rememoris prisia sia fratino Ifigenio, quiu simile iam estis oferita al Artemiso. Li adiauis sin de la vivo cun sia nomo sur la lipoi, Ifigenio. La pastrino audis la nomon, cae malalevis la glavon. Si turnis sin al la regio. Regio, malitza signo ordonas al mi procrasti la oferon. La gardistoi intertempe conducu la fremduloin en la carceron. Morgau Artemiso la oferoin certe acceptos. Malvolonte la regio cedis, sed tamen li ne volis contraustari alla la diino Artemiso, quiu parolis al li el la buscio de la pastrino. Oresto cae Pilado levigis de la altaro. La pastrino de Artemiso pascis al ili, cae demandis Oreston malalaute. De cie vi conas tiun nomon? Ifigenio estis mia fratino, diris Oresto. Si mortis tiel, ciel ni mortos morgau. La pastrino subigis la desiron circa braci Oreston, cae flustris excitite. Mi estas via fratino Ifigenio, la digino min tiam en nubo forprenis de la altaro citien, cae de tiam mi servas al pastrino. Timu nenion, frato, mi savos vin ambau. En la sequa nocto lumis la steloi por tri survoiai fugiantoi. Oresto, Pilado, cae Ifigenio fugis el Taurido, cae portis la statuon de Artemiso cun si, porce la animo de Oresto trovu pazon. Sed ancora longe sonadis la malgaia canto de la erinioi en la oreloi de Oresto. Ancora longe ili cantis malgaie al li pro lia ago. Fine palas Atena eg havis compaton cun la malfelicia Oresto, cae mem decidis fine la punon. La erinioi forflugis, cae Oresto ecregis sur la trono de Miceno. La canto de la ne plu exonis, sed kiu el tiuj, kiuj iam audis audis povas tute.